Эзэн та нарт хамт байх бол тухай. Матин бичсний дагуу Сэмбидийн ариун аллаас үн шүнжлээ. Есүс диаволд сорогдохоор чөл рүү сүнсээр хөтлөгдөв. Тэр төдшин өдрөө төдшин шин мацаг пресний чист үлсчээ. Сорогч ирээд түнд хэрэг чи бурханы хүү мөн бол энэ чулуунуудыг тал бол гэж тушаа гэв. Гэвч Есүс хүн зөвхөн тал хар бус харин бурханы амнаас гараа өвбрээр амдрын гэж бичигдсэн байлаа гэж хэлэв. Тэгэхэд диавол түүнийг Арион хотод авааж ич сүмийн орой дээр зогсоогоод түнд хэрэг чи бүрханы хүү мөн юм бол доошо үсэр. Учир нь тэрээр тэнгэрэж нартаа чиний талаар тушаан. Чамайг хөлөө чулуунд цохиж би гэсэндээ Тэд кар дээрээ чамайг өргөн авна гэж бичсэн байдаг шүү дээ гэв. Есүс өөрийн бурхан эзний бүсар гэж бас бичсэн байдаг гэв. Диавол тахин түүнийг асар өндөр уулаанд аваачаад дэлхийн бүх хаанчлалыг болон сүрхжийг нь үзүүлээд хэрэг чи сүхрэн сүхрэн надад мөргөвөл энэ бүхнийг би чамд өгье гэж хэлээд Иесус зэл сатана чи өөрийн бурхан эзэнээ эзэндээ мөргөөж зөвхөн түнд үйлчээ гэж бичигдсэн байдаг юм гэж хэллээ. Тэгээд Явор түүнийг орхиход Тэнгэрээс нар ирж түнд үйлч хийж эхлэв. Эзний үг. Эзний үг. баптизм хутсны дараа цөл рүү явсан. Арын сүнсээр тэр тишээ арын сүнсээр Есүс юу хөтлөгдсөн. Тэнд очоод диавол түүнийг дагсан. Дагсан. Тэгээд Есүс зоригдсон. Гурван удаа түүнийг зөвлөсөн. Анхны удаа диавол Есүст чи буханы хүмүүн бол энэ чөлөөдийг талх болж гэж тушаа гэр. Идэх юм тэр үед Есүс өлсөж байсан. Өлсөж байхдаа хоолны түхэ сатана түнд хэлсэн. Чи хинги буханы хүү юм бол энэ чөлөөдийг талх болгоно тэгээд болгоод тэгээд идэн штэ. Харин Есүс тунд <clears throat> хүн зөвхөн талхагус харин бухани амнас гарах үг бүхэр амдар. Энэ гүрэн заволин гүрэн согэлтэн гүрэн шашны тэнгирлэг гүрэн тэнгирлэг эдмин эсрэг байдаг. Тэнгирлэг эдэм юу вэ? Танаа мэдхүү. Шашны тэнгирлэг эрдэм. Гурван байдаг. Инхил хайр, недвар, итгэл. Энэ гурван сорилтэй тэр гурван тэнгирлэг эрдэмэнд эсрэг байдаг. Недварын эсрэг тэгээд итгэлийн эсрэг бас аа недвар итгэл эсрэг байдаг сорилт байна. Тэм учраас Onudur biten idel der biten da javolin sohil ko usulsun. Tunni sohil ko yuwe. Javolin sohil ko bidni tingi buhanas salkah yumbe. Timu chigas in tingirlik mashchugal tingirlik irdim irdimik ashiklisan. Yesusin tisrek. Игэр нэгэн нэгэн удаа чи Тэнги буханы муу юм муу бол энэ чрүүдийг тарх бол гэж. Есүс үнхээр тэнги буханы хөө. Арин түүний үч чадал өөрийн хүсэл хийж болгүй. Тэнги буханы үсгэл хийх энэ газар дэлхий газар ирсэн юм бэ. Харин сатан түүнийг соёсоочны чи тэнгэр буханы хүмүүнд бол чи хүчтэй хүч чадалтай байгаа учраас чиний хүч чадал чадрыг ашиг ашиглаад энэ чөлөөг талах болгоё. Есүс өгөө. Миний би өөрийн үсэл хийвгүй. Зөвхөн тэнгэр буханы үгээр амьдрал în nedvarin isrik soril tbedek. Jagad gwid bid ba zarinda ber ber shelte beten berta zarinda ya march maiga ya march zamar bidni bid to mar of mar bedek. Arin zater wig zarinda tingi bukhani du tal tali martdak. Заримдаа дэлхий бүханы эсрэг замаар явдаг. Яг гэвэл тэр үед бид нар бэршилтэй байдаг. Бэршилтэй байдаг байна. Ani өнөөдөр Есүс бидэнд жишээ шиг өгсөн. Зөвхөн таны аа зөвхөн бидэнд иргэтэй юм биш. Харин тэнгэр бүхэн Газарбур тэнгэр буханы дүр талын нисхийн тулд бидэнд амтраг амтраг ирэгдэв. Энэ нэг дэх сорилтон. Тэгээд хоёр дахь сорилтон. Диабол тэгээд Есүсийг арын хотод авчиж сүмийн орой дээр согсоогод түн. Хэрвээ чи буханы юм бол дошо усяар. Тэр үед Есүс ганцаараа байв. Сатан түүнийг аваад аваачиж тэгээд сүмүн дээр арын хотод юу арын хотод бол Ерүсалим. Ерүсалим хотод том сүм байсан. Тэгээд тэр сүм дээр Жабол Есүсийг зогсоогоо. Тэгээд түүнийг орсон. Чи тэнгийн буханы хүн мөн юм мөн юм бол чи дошо усяр гэж хэлсэн. Тэр үед Есүс ганцаа байсан байхдаа магадгүй түүний тэр үед тэр өөрийн хүч чадрыг ашиглаад дэше үсэх байхав. Дэше үсэх байхав. Арын үгүй. Яг гэвэл энэ итгэлийн эсрэг усрилдэн. Яг гэвэл тэр үед бид наа бас аа Zarimda bir şilte bekta, bedel bekta, gantara şik mitriç edek. Yagat ingi buhana meg or simbe. Yagat bi in bir şilte bedel bekta ingi buhana meg or simbe. Magat bi Jesus bas in mitriç baysançtı. Tiket tuslam çiritte. Terwit bidnar tengi buhan биднийг ярилдаг гэж битгий магтаана. Хизүү юм байвал амдрал бидэн хизүү байвал харин тэнгийн бухан аранхүй төдөхөөд бидэн бидний хачууд дандаа байдаг. Бид нартай хам дандаа байдаг. Тэгээд сатан дахиад Есүс Есүст چی گریف چی سخو نداد بوکوال این بخونیک بی چم اوگی این مشچو خلیم ستانا یسوس چی نداد مرگو گیچ فیلسا بیدنا و سرینده зөндөө бидэнд заримдаа зөндөө тэнги жиг тэнги бухан байдаг. Заримдаа мөнгө, заримдаа өвчс, заримдаа бидний ажил тэр жижиг бухан мөргөө мөргөхөн жинхэнэ тэнги буханы моддаг. Энэ бас сатаны сохилт байдаг. Ай Есүс сатан жаволд мөргөөгүй. Зөвхөн тэнгэр буханд үйлчлэх гэж хэлсэн, гэж харуулсан. Бид на данда данда биш заримдаа хизүү хамтрал байхан бэршилтэй байдал байхдаа заримдаа янз бүрийн замаар явдаг. Заримдаа хураамж замаар явдаг. Тэр үед тэнгэр буханы багтдаг. Харин өнөөдөр Есүс бидэнд жишээ шиг өгсөн. Зөвхөн Тэнгэр бухан, жинхэнэ Тэнгэр бухан, зөвхөн жинхэнэ Тэнгэр буханда биднаа үйлчи, биднаа мөнгөөр хэрэгтэй. Энэ гурван соёлд бидний шашны манай шашны гурван тэнгэрлэг эдмийн эсрэг юм байдаг. Энэхэл нэгвар итгэл. Энэ бүрэн тэнгэрлэг эрдэм бидэнд тэнгийн бухантай холбоо харилцаа сэжрах боломжит шиг бидэнд өгсөн. Тэм учраас данда сатана, данда дьявол бидний тэнгийн буханаас залгах заргах заргахыг үсэж байгаа учраас энэ гүрэн маш чухал юмыг ашигласан. Өнөөдөр Сурамч эдлийн сурамч дохер энэ гурван юм дөхөө загсан. Идна звон тингээ буха недах недвар бигээ тун звон звон тун итгих бас тун недах эрэнтэ. Инснер бит бат багар тингээ бухан охтох тингээ бухан огтож явна. Ингээд ингэснээр бид Тинги буханда холбо хавилзааман сэжрах сэргэн